ya ya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu gutangura kino kiganiro bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura baratubwira ico batahuriye umuntu avuze kuremurura abagwiza tunga kudatanga amakori biciye mu mategeko ibyerekeranye no kuremurura abantu canke ama entreprise kudatanga amakori biciye mu mategeko ico to twita mu gifaransa exoneration u Burundi kuremurura abantu canke ama entreprise gutanga amakori n'amatagisi bizanira akarusho kanini cyane igihugu na cyane cyane ko usanga hariho nk'ibikoresho canke ibindi nk'inyubako biba bikenewe kugira ngo utwo turusho bashobore kuturonka bikaza nyene bisahiriza igihugu utwo turusho twose dutangwa two kuremurura abantu canke amantreprise gutanga amakori n'amatagisi twoza dufasha kugira ngo habe ibomboka biboneka mu kigega ca leta twoza dufasha kugira ngo leta nayo iharonkere akarusho mu vy'ubutunzi na cane cane mu kigega utu turusho twose dutangwa Nukuraba ukuraba abajejwe kudutanga yuko dutangwa mu cyo nokwita interesi superiere de la nation dutangwa kugira ngo leta nayo igire icihungukiye na cane cyane mu kigega cayo kuko ututurusho dutanzwe leta ntibone ko ari impinduka mu kigega utwo turusho ntacyo twoba twaje gufasha kiboneka rero utu turusho twose dutangwa mu kuremurura abantu canke amatoropurize mu bijanye n'amakori n'amatagisi twoza dufasha bimwe biboneka ubutunzi bukisununura mu kigega ca leta iremurugwa yo gutanga ikori ku mashirahamwe canke ku masosiyete mu rurimi rw'igifaransa ni vyiza birateza imbere igihugu twavuga ati ikigega ca leta kirahabombokera ugasanga meme n'umunyagihugu muto muto arashikiriwe kubera izo exoneration zagiye ziraboneka intambamyi yo haba mu gihe izo exoneration zitagiye gukora ico zategerezo kuko imbere yuko batora eh, izo izo egisonerasiyo barafise ibyo basinyanira na leta bakavuga ati tugiye gukora ibi rero iyo bakoze ibyo ni umwimbu uboneka mu kigega ca leta iyo rero batanze izo nti ni ugukwirikirana bakaraba ko icyo biyemeje niho hoba hariho ukwikika mu kiza Godefroy Manirambona arongoye ishiramwe rikurikiranira hafi ngene leta ishyira mu ngiro imigambi yiyemeje waje avuga ko ukuremurura abagwiza tunga kudatanga amakori bibaha inguvu mu bisanzwe ivyo vyo kuremurura abantu mu vy'amakori abo oye bajejwe kuzana imitahe mu gihugu twebwe twasanze ari ibintu bituma abagwiza tunga bibaha inguvu bikabahimiriza hanyuma rero iyo bibahimirije bica bituma bajya ku kivi bakagwiza umwimbu hanyuma ariko barakora rero baratanga ikori hanyuma iryo kori leta igaheza ikahatorera akajisho ayo makori aheza akaboneka hanyuma twebwe mu bisanzwe intumbero nyamukuru ni uko ikigega cy'igihugu kibomboka biciye mu kongereza amakori avuye mu bagwiza mu bisanzwe ikintu twisunze ahanini twibaza yuko abo bantu bo boroherezwa kenshi badakurikiranwa cyane uko bikwiye mu bisanzwe iyo umuntu yoroherejwe yategerezwa gukora ivyo yiyemeje hanyuma leta ikahatorera agahengwa rero twasanze ivyo bintu bidatunganijwe nk'uko vyategerezwa kumera kuko nk'ubwa mbere haba hategekanijwe imiliyaridi cumi n'umunani z'amafaranga y'amarundi mugabo tuca dusanga ico gitigiri cyararenzwe cyane barakirenza bagashika ku miliyaridi nk'amajana abiri na mirongo irindwi tukabona ko baba barengeje miliyaridi amajana abiri na mirongo itanu na zitanu ivyo bintu twe twavuze tuti turakwiye guhimiriza bamwe n'abandi aba mbere nabo oye bene kuronka utwo turusha bo bene koroherezwa hanyuma tugahimiriza kandi nabo bajejwe gutanga uko kuremurura abo bantu bage bagerageza eh, babagwizatunga hanyuma tubirabye gutyo twasanze harimo ngira ngo n'inzitizi zimwe zimwe hari nk'izifatiye ku mategeko nk'ubwa mbere mu bisanzwe ku vyerekeye abagwizatunga amategeko yatezwa kuhaba yarayo kuborohereza kugira ngo bahiganwe bashobore kugwiza umwimbu ndetse eh, n'amafaranga aza mu kigega ca leta biciye mu makori abe menshi ikindi twabonye nacyo nyene kitoroshe nuko harimwo abaronka abandi ntibaronke kandi dusanzwe tuzi neza yuko ibwizwa shingiro Burundi bugendera ko rituma abantu bose bangana imbere y'amategeko hanyuma rero ivyo naho bimeze gutyo rero tugasanga harimo uruhombo bitera mu kigega cya leta kubera ko n'abo bantu boroherejwe ntibaheza ngo bakore ibintu uko bavyiyemeje kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu ndetse n'ikori ribone kwiyongera mu kigega ca leta uko gutezurira abagwizatunga ntibarihe amakori birafise akarusho kanini ku gihugu nk'uko bisigurwa n'umwigisha muri kaminuza Prosper Niyoboke muhezo je noshaka kugira ku bijanye n'ivyo bijanye n'ivya exoneration aho rero n'ikibazo kica kiba leta yorohereje abantu aho gukora icyo byari bigejeje gukora usanga baca baje gukora ibindi fata nk'umuntu nk'ubu yaje avuga ngo yubake ihoteli akazana amaferabeto akazana amasima akazana ibintu by'imiliyaridi myinshi agacibaka ibintu byiwe ibyo bikorwa agiye gukora uca usanga ariko arahura n’ubundi ari shikori mu bihe bisanzwe mu buryo busanzwe uca usanga bahuriye ku isoko ariko barahiga amarira n'uburyo buke abantu bafise n'ibibazo bafise bijyanye n'uko two turakora n'uko ibihe bimeze ubu bijyanye n'ibyo butunzi aho rero bica bituma tutabona akarusho uko twari kukiteze ku bijyanye n'iyo gizenerasiyo l'impakite yayo mu iterambere ry'igihugu mu ncamake akarusho ni kanini mu gihe hobaho inyigisho zihimiriza zikebura abo byerekeye ko bw'inyifata ibereye urumva ayo mahera kuja kuri abana fata nk'uwo waravuze ngo agira bijyane mu buvuzi cyagira mu bintu bijyanye n'ibijyanye n'iby'indero cyagira afashe kugira ingenzi zize mu gihugu gihugu amaze aja kubaka iduka yiwe numva ko abagira sehere yandaye wenyine nabi nabiwe igihugu kica kiyahombera kuko uwo muntu umwe natuma igihugu gisubira gusha kwa kaka nk'uko twari tuvyiteze ingaruka mbi ya mbere hacamo ko kwikunda ko kwikundaho nta murundi yovuga ati je ndahabere mbere mu kibanza ca leta nje ntunganirize nanka nko leta yakubikora umva aho ni nk'uburyo leta yakoresheje umunyagihugu yikunze abayitwaye mu gihe leta yari yamworohereje umva no mu wundi vyoteza guhana amategeko nayo ndazi ariho hari byo bita ama procedure ni procedure fiscale procedure primaire si vure n'ibijanye na procedure zijanye na exoneration biriho hari bitabo byanditse muri gise kibazo kibazo niki ndizo procedure abanyagi barazizi aba contribuer bajeje kuvuga ko n'iryo kori barabizi inyigisho irakenewe gushika n'ubuje nandiko ndabivuga ikigo ber cyategerezwa kugerageza uburyo bwose bushoboka niciteho gusarura me citeho no kubiba mu kubiba kwanje kwera hehe n'inyigisho boha abanyagihugu abanyagihugu ntavyo bazi ni benshi vraiment rero muri iyo migambi ya leta yo guhamagara ibitahe barashyizeho inzego nyinshi urwego rwitwa api eh, agence de promotion des investissements ndabivyo vyerekeye gichere nic izo nzego rero zigatuma zifasha abantu banyamitahe kugira ngo eh, batanguze eh, amashirahamwe yabo rero iyo bariko batanguza amashyirahamwe rero ugasanga rero nabo barasabye kudatanga imitahe rero ibyo byerekana ko biva mu mvuzi ibiri cyane cyane icya mbere ni amategeko arimo cya gitabo cyitwa code des investissements cyangwa avantage ni ko inyungu y'umuntu azanye mutahe hama hakaba n'andi mategeko ubushikiranganji bw'ubutunzi agenda aremera arahavye nk'amategeko amwe amwe ashobora kuba ajanye n'ivyerekeye imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi vyinshi rero muri ico cigo rero twatanze icegeranyo nuvuga icegeranyo cyo muri umwaka wa bihumbi bibiri cumi n'umunani gushika cumi n'icenda mugabo ico twagera turabona cyane cyane ni uko uko ubutuzi bugenda buraduga cyangwa ko imitaha yenda isa n'iduga usanga ari amahera menshi asa ava mu bantu bigenga badatanga amakori rero mugasanga rero hariho intumbero twabihaye ni uko eh, urabye nko mu mategeko ya leta cyangwa mu kiga cya leta mu mategeko muzosanga hari igiharuro bagenda barerekana cy'imiliyaridi cumi n'umunani aricyo giharuro gihari kuva kera icyo giharuro ntikigeze gihinduka bavuze ko eh, aba ibiharuro by'amahera atorenza miliyari cumi n'umunani muri icyo giharuro n'icya kera rero twerekanye rero ko eh, muzosanga amakori atarihwa urabye nko mu cya mbere cya bihumbi bibiri na cumi n'indwi muzasanga ari miliyari zishyika mirongo itandatu eh, mu mezi atatu ya mbere mu mezi atatu akurikira uko miliyari mirongo itandatu mugasanga rero amakuru atarishwe abaye menshi kubera mu itegeko hasanzwe hariho eh, amahera batarenga imibare cumi n'umunani rero bikerekana ko kumenga abaye menshi ariko eh, urabye kumwe n'ibitahe igenda iriyongera mu gihugu muzasanga ari ibintu umuntu ashobora kuraba akabishaho itegeko akayaduza aje kuduza amahera batorenza aje kubiduza akagenda araba yuko rero eh, amashyirahamwe adatanga amakori yogabanuka nta akagabanuka nk'amashyirahamwe asanzwe atariho amakori mugiye kuraba mu madosiye yabo cyangwa imiharuro batanga barekana